bakotsak be sekretia badu. Be ba kuxe dia. Ozan zerkei inertengu biztan da, eh? Bara, barkatuko nantzue, eh? zinema zitzegiten ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bost, sei, zortzi, berzi, aurra, denan helburua ez da izaita bost klon, edo bost antzeri zinez perfektuak lehet. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Goiz guziz, data eta digi switchera joaiten ziren. Switcha internet kutsaren bihotza zen. Gaur, ziburura begira jarri nahiko genuke behin bazen internet antzerki obra eskeniko baitute, ostira lontan, ziburuko bordagaineko dorrean arratseko sortzi terdietan. Euskal Lirigunaren eskutik internet barnetik bideiarazten gaituen antzerki obra ikusteko aukera izanen dugu. Itzuli konpainiako magiz urruti aktorearekin mintzatu gara, eta bera aukerran digunaz, Elodi eta niri uh, ginelaik eh, gure gorputza eh, ulertzeko eta zogutzeko hilete dun foa la vi uh, baliatu dugu hainitz. Eta orduan nahi ginumen informatika esplikatu numerikoa eta uh, ber sistema hartu dugu aldi hontan, internet esplikatzeko. Mhm. Eta orduan eh, badira pertsonaia hainitz, zuntz optikoan uh, ibiltzen dira, eta uh, bideratzailetan, zerbitzarietan, ordenagailuetan bizi dira, eta haiei esker interneten funtzionamendua egesago esplikatzen dugu. Aitatxi modem, konexioaren zaindaria zen. Goiz guziz, konexioa aktibatzen zuen. Ma, mustatxa bideratzailea? E, mamio, e aita txingo den, e Ba, zazpi urtetik gorako izuzendutako antzerki obra dugonakoa eta erran bezala Euskal Irigunaren eskutik ziburun holtzaratua izanen da ostira lontan, bordagaineko dorrean eta leku ederrontan ikusi ditugu egunotan intzuli konpainako elodi darri eta magiz urruti ikastetxentzako saioak eskaini dituzte eta eskaintzen ari dira eta magiz urruti aktorearekin mintzatu aldizan gara nahi ginuen zinez teknikoki uh, egiak izan. Orduan uh, eh, elodik eh, ikerlan animaleko bat egindu du uh, funtzionamendua ulertzeko eta gero um, hasi gira mundu bat eraikitzen adibidez uh, errandugu bai zerbitzari bat, un serveur informatik izaiten da liburutegi bat. Bena, Eh, liburutegi bat, uh, nun eh, liburuak hartzen dituzu laik, uh, ez dira desagertzen, behiz kopiatzen ahal dituzu uh, etengabe. Eta ala irudiak egin ditugu, mundu bat mundatu dugu, eta gero, bahnean, pertsonaia iringarri batzuk uh, ditugu, aminat, uh, bai, uh, historio gehiago ukaiteko, eta uh, badugu uh, misterio bat, zero eta bat zenbakiekin, badugu amodioa, badugu adiskidetasuna, eta bada uh, jelostasuna, badira gauza hainitz, zenta eh, nahi ginuen eh, zinez historio bat ez bakarrik interneten funtzionamendua esplikatu. Um, hor, zinez antzerki bat da. Eta bai, memento berean e, gauza teknikoak eh, ulertzen ahal dituzu, baina ene ustez eta espero dut publikoak e, memento onbat pasatuko duela. Unartan lehen aldikotz, data kutsatik atera eta zuntzotikoan sartu zen. Eta data pertsonai nagusiaren ondoan, nortzuk ikusiko ditugu adibidez? Baluko dilit, ni dilit da naiz, eta eh, internet kutsan bizi naiz. Uh, ni hak eh, deitzen naiz, eta zerbitza, Wikipedia zerbitzarian uh, lan egiten dut. ni amatxi modem uh, naiz, ni nik, modemen... Uh, lan egiten dut. Ba ikusten duzuenez, amaika pertsona ikusiko ditugu holtza gainean, denak, magiz urrutik, azaleratuko dituenak. Eta pertsona iguzi horiek ezberdintzeko besteak beste euskalki ezberdinak ere erabiltzen ditu ala kontatu digu, magiz urrutik. Itzulpena egiteko e, txomin urrezari galdegin diot, eta e, nahi nituen euskalki, euskalkiak entzunarazi. Eta hor duen eh, entzatu da, eta badira loturak eh, pertsonaien artian. Adibidez, data eta digit tokanoka mintzatzen dira haien artian, uh, eh, amatxi modem eta jak suka dira, uh, oro derea uh, egualdekoa da, eta euskal bertsuan zinez eh, aberastasun gehiago bada, ene ustez, zenta euskalkiekin zinez bidaiatzen duzu. Zenta frantzeseko bertsoa bidai bat da, uh, baina um, pertsonaia guziek um, frantzesa, mintzatzen dira, eta hor duen eh, ez da aberastasun hori. Mhm. Eta bai, biziki maite dute Euskaraz emaitia mhm. zerbait gehitzen du. Erritmo azkarrekoa da eta irudiekin jolasten zarete musikarekin e, eh, interaktibo ere bada. Ba, entzatzen gira, badugu pantaila bat, e, taularen gainean, animalikoa dena, eta, eta horrekin e, josatzen gira bai. E, irudiak kanbiatzen dira, e, bena ez da ere ez e, majazki bizidun bat, antzerkian gira. Eta um, niretzat ipuin bat da ere. Zen da pertsonaia guziak eh, egiten baititut, izigarri fite pasatzen iz pertsonaia batetik bestera. Eta Euskal Bertsuan ere gehitu ditu bertsu batzuk. Da frantxesez, uh, eh, des Alexandra egiten ditugu, eta hor uh, uh, nahi nituen bertsuak entzunarazi ere. Euskal Bertxoan orduan. Nostez, uh, eh, ipuinean gehiago sartzen gira, memento horiekin. Mm -hmm. Behin bazen mundu miragahi, handia misteriotsua alde horotara zabaltzen zen, internet zuten deitua. Argiz bete bidetak abreak denetara zioa zen. Data gure heroite matxua ezker eskuin ibiltzen zen. Hama hiru ere hiru pezen dataren hegi lasaiak. Kutsa handitik partitu eta egiten zuen bidaia Bizkar zakuan txartzen zituen banatzeko paketea Hala ze ibiltzen zen argirundore ateak Beti digitekin egoten zen asfaldiziren lagunak Biak fite fite joaiten ziren interneten harat kunat. Egun guziz bidaiatzen zuten sekulako abenturan. Beren paketeak banatzeko argiaren abiaduran. Zer nolako harrak izan dituzue? Gero publikoarekin gaur adibidez eh, ikasleekin ere mintzatzeko aukera izan duzu, nola bizi duzu abentura uzuk? Bizi maite dut, eh, ala, oaxak, eh, galderak entzutea eman aldita gero. Um, Zenta, ala dira, ma, ez badute maitatu ejanen dute, maitatzen balin badute ejanen dute ere, eta zuzenak dira erten dute pentsatzen dutena, ene ustez, eta aktore bezala eskola izigarri hon bat da, hau jai uh, emaitia. Zenta hor uh, ez bazira bahnean eh, bere alasen ditzen dute eta haiek ere ateratzen dira eta beste <laughs> gauzak egiten dituzte. Hor duan hor uh, zinez uh, mementoan izan behar zira eta... Eta bai, bizi maite dut ala emaitia. Aurre. Ziburun ostira lontan, e, beste datarik ere baduza? Um, ari gira ipatzen, uh, eh, eldu den sasoiaren zat, eh, behar bena mementoko, ez, <laughs> goiz, goizegi da erraiteko, bena normalki eldu den sasoian uh, eh, ipajaldean izanen gira ere. Bai. Egoaldera joateko asmori duzu, amets hori duzu ere? Bai, zinez uh, nahi nuke uh, hori uh, egoaldean erakutsi, baina eh, zaila da muga pasatzeko. Eta hor duan eh, agian uh, muga pasatuko dugula, bena mementuko ez. Bena, bena nahi nuke uh, ala ipajaldeko euskara entzunarazi ere egoaldean, eta eta euskalki horiek, eta ene ustez, uh, aberazgahia izaitan alda denentzat, mm. horren uh, ikustia. Mm Ba, elodi dahi alor teknikoan eta magiz urruti aktore lanetan, itzuli konpainaren eskutik, behin bazen internet antzerki obra ikusteko aukera izanen duzue, ostira lunetan ziburuko bordagaineko dorrean izanen da du, iontzeko sortzi terdietan, eta beti ere gomentatzen da lekuen atxikitza beraz informazio oro, edo lekuen atxikitzeko, honako webgunera jo dezakezu, ego lapurdiko lurralde ere moren webgunera hain zuzen, eta webgunea hause duz ubebikoitza irualdiz puntu aglo marratxoa zuitpeibazke puntu efer Telefono izela ikusten duz Baina beti telefono salizara Kepeto Datak bizian milaka bideratzaile ikusi zituen Baina netzuen sekuran ulertu taula bideratzaile Kultur alea Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, Ba Muguruzaren eh, lan berrienarekin segituko dugu orain The Suicide of Western Culture taldearekin aste bukaera hontan entzunal izango baitugu. Lan berriena oholtzaratzeko Iruinan ematen digu itzordu ostiralean eta larun batean miarritzen izanen da Atabal aretoan. Bemap 1917 gehi jeun izeneko lana du oholtzaratuko The Suicide of Western Culture taldearekin eta itzordua atabalaretoan larumatuntan gaueko behatzitatik goiti emana da. Bizio taldeak ere bere diska berri aurkeztuko du eta jakin Fermin Muguruzarekin mintzatzeko aukera ere izanen dugula. Goiz emankizuneko gomita izanen da ostegun goizonetan. honetan. bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhof. Ich bin Ulrike Meinhof. Ich bin Ulrike Meinhof. Ich bin Ulrike Meinhof. Munduaren amaiera Kabaretasen niria Ni naiz, ni nintzen, ni zango naiz Dio iraultzak Gertatu zen behin batean Eta berriz gertatuko da Andreas Barra Gutrunen Slim Jankan Raspe Jankan Raspe iso! Iso! Ostegunean, iso emankizunean... Bi, kantari gato zentzuten dunari Zeta, errimaz beteta heldu gara eta I, naiz ez gehiagia geri O, euskal rapa bizirik dago Bi, Euskal Herriko japari interesatuko gira bizio taldearekin. Japarien azken diska eta aktualitatea aipatuko ditugu. Ostegunean, arratseko bederatzetan, iso emakizunean. kizunean. Ba gomita honekin gu bagoaz bihar arte esaten dizuten zule eta bien bitartean ongizan aio Paperari arkatza eta arkatzari hitza Hitzari ardatza, ardatzari arkatza Arkatzari papera eta paperari jakintza Mil esker bizitza, erakustea gatik behar delarik iparra Zein den balio sapoza poza irri eta negar egitea Gutxitan dela txarra mil esker Ikustaraztea egoak libre direla eta egoa dela kaiola Naiztanik ez jakin nola ez egin hola Borondate onari errespetua zorzaiola Mil esker agertzen saiatzea gatik Ez dudana ulertzen txikitatik Erio ez dela espertzen Ta ez dela desagertzen Bizkarra ematea gatik Zer ezin da jakin Badakigunaren bukaera horrek ematen digula min Ez badakigu oraino behar genuke jakin Bizitzen ez dugunaren zaibaino dugunarekin Bila sotzen lau ematen Norberak zegin dezaken denek eduki dezaten Akatxak nartu naiz da ez den erresa izaten batzutan barkatu eta Mil esker erraten Erran didazu noren atean ez etxi Erran didazu nori aterik ez itxi Lehen dasunak behar direla lehen bizi Hilda zaudela ez bazira hemen bizi Erran didazu noren atean ez etxi Erran didazu nori aterik ez itxi Lehen behar direla lehen bizi Hilda zaudela ez bazira hemen bizi ester bizitza erakusteagatik gatik, ta gatik Oraindik erakusten Kampo alaitasunak barne errakusten Aukerak baliatzen ta aukerak usten Mil esker, erratea zuri esker Badakitzer, egin dudan gaizki egiazki Bizitzan badela naski, eduki aina lasto Ta asko ez dela aski Mil esker Berekoia begi biztan, egi sendi ditzan bere gezurrak orain badakit bizitzan, zer ez izan, mil eskerro hartarazteagatik, estresa zein presa, beti dela traba kolpea, bikoitza dela azkar joaten bazara, denbora urrea da, gaur arte zailegin zaigu, guzia eskertzen Ez gara ohartzen gabiltzala nola nahi gu Harremanean konfiantza giltza dela Gezurrak ezin direla, loreekin apain du Bizitzan ezin dela, dena Txamponekin ordaindu, tau bedela Urrea antzita ikasi, Ondoko altxorrak nola zaindu Erran didazu noren atean ez etxi Erran didazu nori aterik ez itxi Lehen tasunak behar direla lehen bizi Hilda zaudela ez bazira hemen bizi Erran didazu noren atean ez etxi Erran didazu nori aterik ez itxi Lehen tasunak behar direla lehen bizi Hilda zaudela ez bazira hemen bizi bakotxak desekretia badu. Bekuxe gila. Ozan zerkia egin gertan du biztan da, eh? Bara, barkatuko nantzue, zinema zitze egiten dastu mara izi. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da Menan elburua ez daiz bost klon, edo bost dantzari zinez perfektuak Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA